Արցախի արտգործնախարարն ընդունել է Ստեփանակերտում ընթացող միջազգային գիտաժողովի մի խումբ մասնակիցների։ Արցախի կառավարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցությամբ սոցիալական նշանակության ծրագիր է իրականացվում։ Սահմանամերձ գոտին պետք է ունենա զինված, զբաղված ու հզոր բնակչություն։ Հայ եկեղեցին միշտ եղել է զինվորի կողքին։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է գառնանացան մշակաբույսերի βέρքահավաքը։ Բաքվի բանտից ազատվելուց հետո Լապշինը նոր բացահայտումներ է կատարել։ Հայաստանում եւ Արցախում մեկնարկել է ամենամյա մարզական փառատոնը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Սեպտեմբերի 10-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը շարունակել է մնալ հարաբերական հանգիստ։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում աչալրջորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանն ընդունել է Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հերանեկարները երկրորդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովին մասնակցելու նպատակով տարբեր երկրներից Արցախ ժամանած մի խումբ գիտնականների ու փորձագետների։ Նա ողջունել է նրանց այցը Արցախ եւ կարեւորել Արցախյան հիմնախնդրին եւ մասնավորապես Արցախի միջազգային ճանաչմանը նվիրված գիտական քննարկումների անցկացումը։ Արտաքին գործերի նախարարն անդրադարձ է կատարել հանրապետության արտաքին քաղաքական օրակարգի մի շարք հարցերի, մասնավորապես Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հերանեկարներին։ Այս համատեքստում Կարեն Միրզոյանն ընդգծել է, որ Արցախի միջազգային ճանաչումն այլևս անշրջելի գործընթաց է եւ համոզմունք հայտնել, որ այն ոչ միայն կնպաստի Արցախում պետականության զարգացմանն ու ժողովրդավարական ինստիտուտների հետագա ամրապնմանը, այլև լուրջ խթան կհանդիսանա տարածաշրջանում խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման համար։ Thank you. Արցախի հանրապետության կառավարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի համագործակցությամբ առաջին անգամ իրականացվում է սոցիալական նշանակության ինքնատիպ ծրագիր, որի շրջանակում Արցախյան ազատամարտում զոհված հայրենիների ընտանիքներին, ինչպես նաեւ հաշմանդամություն ձեռք բերած ազատամարտիկներին Արցախի կառավարության կողմից տրամադրվում է աջակցություն, բացառապես Արցախյան արտադրության բարենամթերքի տեսքով։ Ծրագրում ընդգրկվել են վերոհիշյալ խմբերը ներկայացնող Երևանաբնակ 3000 շահառուներ։ Իրենց անկեղծ երախտագիտությունը հայտնելով Արցախի կառավարության կողմից նախաձեռնված ծրագրի համար շահառու ընտանիքների ներկայացուցիչներն իրենց հերթին նկատել են, որ սա բարոյական կարևոր նշանակություն ունի իրենց համար եւ հերթական անգամ վկայում է իրենց հանդեպ ցուցաբերվող ուշադրության եւ հոգացության մասին։ Այսօր Տող գյուղում Մելիքական ապարանքի տարածքում տեղի ունեցել Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնը։ Այն իր հարկի տակ է ընդունել տասնյակ գինեգործների Արցախից ու Հայաստանից։ Արդեն ավանդական դարձած փառատոնում գինու եւ գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառ էր, արվեստի գործերի ցուցահանդես, ջազ, բլյուզ ու ազգագրական համերգ, ժամանակակից երաժշտություն։ Փառատոնի հյուրերի համար հնարավորություն է ընձեռնել համտեսելու Արցախյան խոհանոցի ուտեստներ։ Արցախյան գինու փառատոնն ամենամյա խոշոր միջոցառում է, որի կազմակերպումը նպատակ է հետապնդում խթանել իրադարձային туриզմն Արցախում, հանրահրճակել Արցախի հարավային զբոսաշրջային երթուղին, ստեղծել յուրահատուկ հարթակ Արցախի ու Հայաստանի գիրեկոստների համար։ Մեզ անհրաժեշտ է 100%-ով զբաղված ու սոցիալապես ապահովված բնակչություն որը բանակի ոստիկանության, անվտանգության եւ պետական այլ համակարգերի համար կապահովի սնունդ, հագուստ եւ այլ անհրաժեշտ արտադրանք։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գոտիները եւ Արցախի ազատագրված տարածքները երաշխավորված անվտանգությամբ գոտիների վերածելու հայեցակարգի հեղինակ գիտնական ազատամարտիկ Հրայր Մելքոնյանը ներկայացնելով իր հայեցակարգի էությունը։ Ազատամարտիկը նշել է, որ սա նույն մոդելն է, ինչ եղել է բդեշխությունների պարագայում, երբ բդեշխն իր աշխարազոր բնակչությամբ պահել է սահմանը։ Ըստ հայեցակարգի հեղինակի որևէ հայեցակարգ չի կարող լինել կենսունակ, եթե երկրի բնակիչը դրան չի մասնակցում, եւ որևէ տարածք չի կարող ունենալ լավ պաշտպանություն, եթե այն անբնակ է։ Տարածքը պետք է լինի բնակեցված, այն պետք է տեր ունենա, անտեր տարածքը չի կարող պաշտպանված լինել, ասել է Հրայր Մելքոնյանը։ Սահմանային գոտիները, սահմանային հատվածները մեր նախարարական տների կոչվել են բդեշխություններ։ Բդեշխը դա գահերեց ավակ իշխանն է եղել, եւ բդեշխի ամբողջ բնակչությունը եղել է աշխարազոր։ Այսինքն բդեշխը ի տարբերություն մյուս նախարարական տների ունեցել է ժողովուրդ, որը պատրաստ է եղել այդ տարածքը պահելու։ Մարդիկ խելոք բան են արել։ Այսինքն սահմանամերձ գոտին պետք է ունենա հզոր, զինված ու զբաղված բնակչություն, որբիսի կարողանա պատնեշ լինել եկող թշնամու համար։ Սա մեր հայեցակարգը ըստ էության նույն բանն է։ Նույն բանն է, որ պետք է համանամերձ գոտին պատնեշ լինի, իսկ ինչով պիտի պատնեշ լինի իր հզոր, զբաղված եւ ամուր բնակչությամբ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է հայ եկեղեցին միշտ էլ եղել է զինվորի կողքին։ Բանակում հոգևորականի ներկայությունը կարևորում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հայաստանում 2003 թվականին Մայր Աթորի եւ Պաշտպանության նախարարության միջև կնքվեց պայմանագիր, որով հաստատվեց հոգեոր սպասավորների ինստիտուտի ստեղծումը ազգային բանակում, մշակվեց եւ ձևավորվեց կանոնադրություն։ Առ այսօր ամեն ջանք գործադրվում է վերջնականապես ձևավորված հաստատուն մի կառույց ունենալու համար։ Բանակում հոգեորականների ներկայությունը առաջինը ընդունել է Արցախի թեմը, որից հետո միայն Մայր Աթորում տարիներ հետո այդ կարգը հաստատվեց եկեղեցու օրենքով։ Բարեբախտաբար վերջին տարիներին ստեղծվեց գնդերեցների հաստատությունը բանակում, որ հոգեորականներ իրենց ծառայությունն են մատուցում։ Առաջինը դա մենք սկսեցինք ապրիլ 1-ին 92 թվականին, երբ Լուսակի Տեգրիկոնին բանակի հոգևոր հողի նշանակեցինք։ Բարեբախտաբար տարիներ անց մայրաթորը դա մցրեց, եւ այսօր մենք ունենք մնայուն հոգևոր ծառայողներ բանակում, զորամասերում։ Ազգային բանակում հոգեորականի ներկայության անհրաժեշտությունը Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը բացատրում է մի շարք հանգամանքներով։ Մասնավորապես եղել են դեպքեր, երբ հոգեորականի շնորհիվ կանխվել է ինքնասպանությունը, կարգավորվել զինվորների միջև կանոնադրային հարաբերությունները, հոգեորականները օգնում են զինվորներին տարբեր հարցերում։ Որոշ առումներով նաև հոգեորականը հոգեբանի դեր է տանում բանակում։ Բոլոր դեպքերում պատերազմի դաշտում թե խաղաղ պայմաններում հոգեոր թեմը պատրաստ է եւ պարտավոր է լինել զինվորի կողքին կողքին անհրաժեշտության դեպքում նաև կռվել ճշնամու դեմ զենքով մեր զինվորականներին ամբողջովին ամեն օր պատրաստ է օգնության հասնելու մեր նաև թեմի հոգևոր դասը։ Հոգևորականի առաքելությունը սրբազան հայրը բնութագրում է այսպես. Քարոզել քրիստոնեությունը, դաստիարակել իրենց որպես հայրենասեր, որ լինեն ազնիվ, ապրեն մի ընտանիքի մեջ։ Եթե դժվարություն կա, խոչընդոտ կա, ապա փորձում են իրենց խորհուրդներով, զրույցներով մեղմացնել այդ կնճռոտ լարված վիճակները, որը իսկապես օգտակար է։ Եվ փորձում են զինվորականներին զերծ պահել աղանդավորական քարոշչություն։ Ճիշտ է, շատ քիչ դեպքեր են լինում, պատահում է, որ աղանդավորներ զինակոչվում են, փորձում են քարոզել, բայց դա կասեցվում է։ Բացի դրանից ինչ են անում հոգևորականները։ Մենք ամեն ինչով օգնում ենք մեր բանակին։ Ամեն ինչով, դրա տակ դու կարող ես հասկանալ ամեն ինչ։ Բարոյականից, նյութականից եւ մնացած բաները։ Սրանք միայն խոսքեր չեն։ Անցած ապրիլին եկեղեցին ցույց տվեց, որ սատար է բանակին ոչ միայն իր աղոթքով ու քարոզով, այլ նաև պաշտպանությունը հզորացնելն ուղված նյութական միջոցներով։ Օրինակ, եթե ես չեմ սխալվում, մենք 10-12 միլիոն դոլար հանգանակեցինք այս ապրիլյան դեպքերից հետո, որից Մեր երկու կաթողիկոսները մեր թեմերը 2 միլիոն 700.000 դոլար միայն գումար տրամադրեցինք ի նպաստ մեր պաշտպանությանը։ Չհաշված այն բազմաթիվ եկած մեքենաներով օգնությունը, որ կազմակերպել են թեմերը, հոգևոր հովիվները, որ իրենք բերում էին եւ բաժանում էին։ Եվ բացի դրանից իհարկե մեր թեմներ, մեր քույր թեմերն էլ բազմաթիվ անգամ զովազների տանիքներին միջև հիմա գումարներ են բաժանում։ Փորձում ենք ամոքել այդ վերքերը, որ ստացել են։ Հոգեորականը պետք է ծառայի ազգային բանակում, զինվորականի հետ մասնակցի ռազմական արշավներին, ուսումնամարզական հավաքներին։ Զինվորը պետք է վստահի հոգեորականին, իմանա, որ հայ եկեղեցին, հայ հոգեորականը միշտ իր կողքին են, ամփոփել է իր խոսքը Սրբազան հայրը։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանում շարունակում է գառնանացան մշակաբույսերի վերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը ներկայացրեց Վարշակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը տարին անբարենպաստ են գարնա մշակաբույսերի համար։ Եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով ցանված 58.8 հեկտար հնդկացորենից հնձրել է ընդամենը 95 հեկտար։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 6 ցենտներ։ 379 հեկտար արևածաղկի տարածքներում դեռևս քանզի աշխատանքներ չեն իրականացրել։ Առաջիկայում այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Բաժնի վարիչը տեղեկացրեց նաև, որ Գարանացյանի Բերքահավաքի հետ մեկտեղ կատարում է նաև ամառնահերթի աշխատանքներ, որը կարևոր պայման է 2018 թվականի Բերքի տակ բարձր բերք ստանալուն։ Շրջանում կատարվել է շուրջ 3200 հեկտար ամառնահերթ, որից 300 հեկտարը համայնքային սեփականաշնորհված եւ գյուղամեծ վարձակալված տարածքներում։ Գարանացյան մշակաբույսերի Բերքահավաքը շրջանում շարունակվում է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը նոր բացահայտումներ է կատարել Բաքվի բանտից ազատ արձակվելուց հետո, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ իր մտորումներին։ Ամաչում եմ խոստովանել, որ ադրբեջանական բանտում հայտնվելուց առաջ անկեղծորեն կարծում էի, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շատ հակասական է եւ պետք է լուծվի հաշվի առնելով Ադրբեջանի պետական սահմանները։ Որքան հիմար էի, Ադրբեջանը դեռևս 1988-ին է ահաբեկչություն սկսել հայերի նկատմամբ Սումգայիթում, Բաքվում եւ Ղարաբաղում, գրել է Լապշինը։ Նա հիշատակել է նաև իրեն ներկայացված մեղադրանքը, որում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի տեղակալը նշել էր, որ մեջբերում եմ մեղադրյալ Լապշինը Ղարաբաղյան օկուպացված շրջանն անվանել է Արցախ, ինչն ապացուցում է նրա անջատողական գործողությունները։ Մեջբերման ավարտը։ Հատկանշական է, որ առավոտից երեկո հանդուրժողականության մասին խոսող Ադրբեջանը Ղարաբաղի Արցախ հայկական անվանումն անօրինական է համարում։ Այսինքն հայոց լեզուն օրենքից դուրս է։ Հայերին իրենց մայրենի լեզվով խոսել չի թույլատրվում։ Սեփական հավատն ունենալ նույնպես չի կարելի, գրել է բլոգերը, մեջբերելով ադրբեջանցի քննիչի խոսքը։ Հայերի ցեղասպանությունը մտածածին է։ Եթե թուրքերը կոտորած լինեին նրանց, մենք ավելի քիչ խնդիրներ կունենայինք։ Հայեր, դիմացեք։ Այդ մարդիկ պարզապես ցանկանում են ձեզ մեռած տեսնել եւ վերջ։ Եվ եթե դուք բանակցությունների արդյունքում կամ Հայաստանի դիրքերի թուլացման պարագայում կորցնեք Ղարաբաղը, իմացեք, որ նրանք կգան ձեզ կոտորելու, ինչպես թուրքերը 100 տարի առաջ։ Գազանությունն արդեն անցել է բոլոր թույլատրելի սահմանները, ընդգծել է Լապշինը։ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, ով ներկայ է գտնվել ոսկե նուր հայկական ապրանքների ամենամյա տոնավաճառի բացմանը, պատրաստակամություն է հայտնել զբաղվել Հայաստանի կազմ Արարատ լեռան վերադարձի հարցով կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի մենք Կուրսկի կայարանում կարողանանք դիմավորել Երևան-Մոսկվա գնացքները, որպեսզի եւ Հայաստանում մոսկվացիները եւ մեզ մոտ հայերն իրենց կան ինչպես տանը եւ չառաջանա զգացողություն, որ մենք օտար ենք, առավել եւս որ հայերն այդքան լավ ռուսերեն են խոսում, ասել է Վլադիմիր Ժիրինովսկին։ Նա նաեւ պատրաստակամություն է հայտնել ամեն բան անել, որպեսզի մեծացնի ռուսական շուկա հայկական ապրանքների արտահանման ծավալները։ Վենետիկի կինոփառատոնի շրջանակներում արմատներով Արցախի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի վերջին բնակիչը գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությունը հիստերիայի մեծ ալիք է բարձրացրել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանական հիստերիային անձամբ կինոռեժիսորը շատ հանգիստ է վերաբերվում։ Ջիվան Ավետիսյանն ասել է, որ այն սпасելի էր եւ որևէ կերպ չի կարող հանգարել իր աշխատանքին։ Ես իմ պայքարի ձևն եմ ընտրել աշխարհին ցույց տալու եւ ապացուցելու իրական ճշմարտությունը, ասել է կինոռեժիսորը։ Ավելին, այժմ աշխատում եմ իմ հաջորդ նախագծի Դրախտի դարպասը ֆիլմի վրա, որը մեկ այլ դիտանկյունից կներկայացնի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ մարդկային ճակատագրերի վրա դրա ազդեցությունը։ Մարզասերների համար Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից անցկացվող մարզական փառատոնը, որն այս տարի անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերի 48 քաղաքային համայնքներում եւ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Փառատոնի ծրագրում ընդգրկված են 7 մրցաձևեր՝ կշռակարի բարձրացում, շախմատ, նարդի, ազգային կող ըմբշամարտ, բազկամարտ, մինի ֆուտբոլ եւ 1000 մետր մասսայական վազքարշավ։ Փառատոնը լավագույնս կազմակերպած համայնքներին կհանձնվեն գավաթներ եւ պատվոգրեր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան տաքություն։